Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Travanje 1947. godine u New Delhi, glavni grad Britanske Indije, rađo stigao je novi potkralj Lord Mountbatten. On je kao izravni predstavnik kralja Ujedinjenog kraljevstva i cara Indije Georgia VI naslijedio feldmašala Archibalda Wavella. Wavell je krajem 1946. obavijestio britansku vladu na čelu s premijerom Clementom da se više ne može kontrolirati situacija u Indiji. Britanska Indija godinama je bila u previranju. U kolovozu 1946. u Kalkuti su izbili nemiri koje je potakla muslimanska liga pod vodstvom Muhameda Ali Džine. Nakon tih nemira na nezadovoljstvo protiv britanske vlasti došao je sukob između muslimana, hindusa i sika. Vođa kongresne stranke Halal Nehru opisao je te nerede ovim riječima. Ubojstvo vreba na ulicama i u najzačudnijim okrutnostima sudjeluju kako pojedinci, tako i svjetina. Neredi nisu riječ za to postoji samo sadistička čežnja za ubojstvom. Wavell je suočen s takvom situacijom dao sastaviti dva plana evakuacije britanske vojske administracije iz Indijskog podkontinenta. Prvi je plan imao naziv Operacija Ludnica, drugi Operacija Luda kuća. Clement Attlee smatrao je da sve to nalikuje na mogući azijski Dunkirk. I Attlee je poslao Lorda Mountbattena pravim imenom Luja Francisa Viktora Nikolasa, princa od Battenberga. Kako zbog prvog rata s Njemačkom nije bilo uputno nositi njemačke titule, princ od Battenberga postao je Lord Louis Mountbatten. On je bio unuk kraljice Viktorije, prve carice Indije, ratni heroj koji se proslavio zapovjedanjem razaračem, a onda imenovan za vrhovnog savezničkog zapovjednika na jugoistoku Azije. Mountbatten je imao i drugu stranu. Britanski general Sir Gerald Templar jednom je Mountbattenu rekao ove riječi. Vi ste diki, to je Mountbattenu bio nadimak, tako izopačeni. Tako biste progutali čavao i stražnice bi vam izašao vadičep. Ali Mountbatten imao reputaciju, optimizam i nije bio tmuran poput Weibla. Kada je imenovan za pot kralja, rekao je da je njemu palo da izvede zadnju britansku čaku u Indiji. Čaka je pojam iz pola označava razdoblje igre u toj igri konjima i loptom. Lord Mountbatten neće dugo ostati potkralj. 15. kolovoza 1947. u ponoć, prvi dan je bio 14. ali je taj datum uzbunio astrologe zbog nepovodne konjukcije Saturna, Jupitera i Venere, prestala je britanska kolonijalna vlast u Indiji. Od Britanske Indije nastale su dvije države, Indija i Pakistan. Neće proći puno vremena i te dvije države zarati će se po prvi, ne i zadnji put. Britanska Indija sastojala se od dva dijela. Prvi koji je zauzimao oko dvije trećine od 4,6 milijuna četvornih kilometara, koliko je bio velik britanski kolonijalni posjed na indijskom podkontinentu, bio je pod izravnom vlašću britanske vlade. Drugi dio činile su države pod vlašću lokalnih vladara koje je kontrolirao indijski politički ured britanske vlade. Koliko je tih država bilo ne zna se ni danas. Ramachandra Guha u svojoj povijesti Indije nakon Gandija piše da jedan povjesničar navodi broj od 521, drugi od 565 tih država. Neke od njih bile su sićušne, malena feudalna lena od nekoliko sela, nazvanih džagir. Neke od njih su bile goleme i važne. Možda najvažniji bio je Kašmir, velik više od 218 tisuća četvornih kilometara. Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija piše. Ta je država bila obilježena velikom kulturnom raznolikošću. Bilo je pet glavnih regija. Pokrajina Džamu, koja je graničila s Panđabom, imala je niska brda i velika područja plodne zemlje. Prije podjele tamo su muslimani bili tjesna većina, ali val paničnih migracija te godine učinio je džamu dominantno hinduskim. Nasuprot tome, dolina Kašmir, koja je bila sjeverno od džamua, imala je značajnu muslimansku većinu. Dolina je bila, to je bilo opće prihvaćeno, jedna od najljepših dijelova Indije. Njezina jezera i padine posjećivali su ljeti bogati turisti iz Delhija i Panđeba. Bila je i dom mnoštvu sofisticiranih obrtnika koji su radili sa svilom, drvetom i broncom i izrađivali sjajne predmete koji su se izvozili u sve dijelove Indije i dalje. I u Džamu i u dolini bio je i dobar dio Sikha. Na istoku doline bile su visoke planine Ladaka, koje su graničile s Tibetom, naseljene uglavnom budistima. Dalje na zapad ležala su rijetko naseljena područja Gilgita i Baltistana. Ljudi tamo bili su uglavnom muslimani, ali iz šiitske i ismailitske grane islama, a ne kao u većini doline iz dominantne sunitske tradicije. Godine 1947. Maharadža Kašmira bio je Hari Singh, riječ Maharadža dolazi od sanskrtskih riječi Maha velik i Rađa kralj. On je na prijestolje došao 1925. Većinu vremena na prijestolju proveo, kako piše Guha, na trkalištu konja u Bombaju i u lovu u lovištima u svojoj lijepoj državi. Njegova četvrta i najmlađa supruga izjavila je da Maharadža nikada ne posjećuje ljude. On samo sjedi na prijestolju, okružen dvorjanima koji mu se ulaguju i miljenicima i nikad ne upoznaje ljude koji se nalaze izvan dvora. Harry Singh imao jednog važnog poznanika, Lorda Mountbattena. Njega je upoznao kada su on i Maharadža bili u pratnji princa od Velsa kada je ovaj posjetio Indiju. U lipnju 1947. nakon što je već donesena odluka da će se indijski podkontinent podijeliti na muslimanski i hinduski dio, Lord Mountbatten otputovao je u Kašmir. Ramachandra Guha piše. Lord Mountbatten otišao je za Kašmir kako bi preduhitrio Nehrua i Gandija. Želio je sam procijeniti kamo će otići ta država. U Srinagaru se potkralj susreo s Maharadžinim premijerom Kakom i savjetovao mu da kaže Maharađi da pristane uz jednu od država. Premijer je prkosno odgovorio da oni namjeravaju ostati nezavisni. Potkralj je onda ugovorio privatni sastanak s Maharađom. Na dan zakazan za sastanak, zadnji dan Mountbattenovog posjeta, Harry Singh ostao je u krevetu zbog napada kolika. To je najvjerojatnije bilo lukavstvo sračunato kako bi izbjegao ono što je vjerojatno trebao biti neugodan sastanak. Nehru je rekao Mountbattenu, vaš posjet Kašmiru s moje točke gledišta nije bio uspješan i želio je sam razriješiti zastoj. Gandhi je također želio otići u posjet Kašmiru. Harry Singh očekivano nije htio ni jedno ni drugo. Dvije velike stranke, Kongresna i Muslimanska liga, sve do 1940. zagovarale su osamostaljenje od Velike Britanije i stvaranje jedinstvene Indije – to nije značilo da nije bilo napetosti između hinduske većine i muslimanske manjine. U ožujku 1940. muslimanska liga održala je sastanak vodstva u Lahoreu i na njemu je odlučila da bilo koji plan koji Britanci predlože za Indiju neće biti prihvatljiv ako nije napravljen da područja s muslimanskom većinom na sjeverozapadnim i istočnim zonama budu tako grupirana da čine nezavisne države. Bio je to početak ideje da se indijski podkontinent nakon osamostaljenja podijeli na muslimanski indijski dio. Muslimanski dijelovi od kojih se mogla stvoriti država bili su na istoku Bengali i na zapadu Punjab. Pred Maharadžom Harijem singom bio izbor prikloniti se muslimanskoj državi, Pakistanu ili Indiji. Maharadža je odlučio da se neće prikloniti ni jednoj ni drugoj državi. Predložio je dogovor prema kojemu će Kašmir biti nezavistan, ali će biti slobodan protok roba i ljudi i u Pakistan i u Indiju. Pakistan je potpisao sporazum Indija je odlučila čekati. Sredinom rujna 1947. prestao je željeznički kamionski promet. Zaustavljen je na pakistanskoj strani granice. 22. listopada iz sjeverozapadne pokrajine u Pakistanu upale su u Kašmir naoružane skupine i krenule prema Srinagaru. Ramachandra Guha piše. Većina tih napadača bili su paštuni iz onoga što je tada bila pakistanska pokrajina. To nije u pitanju. Ono što nije sigurno jest zašto su došli i tko im je pomogao. Ta dva pitanja leže u srcu spora oko Kašmira. 60 godina kasnije povjesničari ne mogu dati konačne odgovore na ta pitanja. Jedan od razloga zato je udaljenost, koja je Kašmir činila nepristupačnim i skrivenim. Željeznice i ceste nisu se probile u te visoke planine. Onamo nisu došli antropolozi i novinari nije bilo nezavisnih očevidaca o onome što će biti poznato kao plemenska invazija na Kašmir. Indici su tada vjerovali da je pripadnike plemena preko granice gurnuo Pakistan, koji ih je opskrbio oružjem i streljivom. Pakistanci su nijekali bilo kakvu umješanost u invaziju. Inzistirali su da je to spontani juriš paštunskih muslimana u pomoć vjernoj subraći koju su progonili hinduistički kralj i njegova hinduistička vlada. Koliko je paštunskih napadača bilo nije do danas utvrđeno, možda 2000, možda 13.000. Zna se da su bili naoružani puškama i granatama, da su putovali u kamionima. Imali su potporu premijera pakistanskih sjeverozapadnih pokrajina Abdullah Kajma i britanskog guvernera Sir Georgia Canningema. Paštuni su prodirali unutrašnjost Kašmira. 24. listopada maharadža Hari Singh zatražio pomoć od New Delija. Ramachandra Guha piše. U zoru 27. listopada prvi je zrakoplov s nakrcanim trupama i oružjem odletio iz Delhija za Srinagar. Sve u svemu 28 Dakota tog je dana odletjelo za Srinagar. U danima koje su slijedili više od stotinu zrakoplova odletjelo je iz Delhija za dolinu noseći vojnike i opskrbu. U povratnom letu dopremili su izbjeglice i ranjene. Letjeli su iznad Panđaba Gledajući ispod njih duge karavane izbjeglica i veliki broj kuća i sela iz kojih se još dimilo. Sletjeli su na aerodromu u Srinagaru u zvukove puščane i strojničke vatre. Sa svojim trupama u dolini indijski premijer mogao je odahnuti. Da smo se kolebali i odgađali još jedan dan, napisao je Nehru svojoj sestri, Srinagar bi bio ruševina iz koje se uzdiže dim. Došli smo u zadnji tren. Pakistanska strana na to je drugačije gledala. Njima je to izgledalo kao indijska invazija na Kašmir. Muhammed Ali Džina, prvi čovjek Pakistana, formalno generalni guverner, zapovjedio je da pakistanska vojska krene na Kašmir. Još uvijek je pakistanskom vojskom zapovjedao britanski vrhovni zapovjednik i on je odbio izvršiti tu zapovjed. Do tada je Maharaja Hari Singh već otišao iz Kašmira. 15. kolova za 1947. prestala je britanska kolonijalna uprava nad indijskim podkontinentom. Na crvenom tvrđavom u New Delhiju podignuta je zastava Indije, u Karačiju je dan ranije podignuta zastava Pakistana. Obi su države formalno tada bili britanski dominioni u sastavu Commonwealtha. Nakon proglašenja nezavisnosti, kako to piše Piers Brandon u knjizi Propadanje i pad Britanskog carstva, sve se podijelilo na indijskom podkontinentu. Željeznice, knjige u knjižnicama, oružje u arsenalima britanske indijske vojske, brodovi, zrakoplovi, tenkovi, zlatne poluge u bankama, pacijenti u duševnim bolnicama. Najgore je bilo seljenje stanovništva. Granice između Indije i Pakistana objavljene su tek dva dana nakon kraja britanske vlasti u Indiji. Milijuni su bili u pokretu, muslimani prema Pakistanu, hindusi i siki prema Indiji. Sve u svemu njih oko 15 milijuna pobjeći će iz svojih domova. U tom seljenju, u obračunima i masovnim ubijanjima stradat će do 2 milijuna ljudi. Najgore nasilje zaustavit će se šest tjedana nakon proglašenja nezavisnosti i podjele. Posljedice tih tjedana traju dan danas, kako u sjećanju na to nasilje, tako i u neriješenom pitanju Kašmira, koji je i danas podijeljen između Indije i Pakistana. Pokušaj Velike Britanije da mirno i u redu ode iz Indije nije uspio, ma kako to željeli Clement Attlee i njegova vlada govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1945. godine Britanci su svijet šokirali i izborom Clementa Etlija za predsjednika britanske vlade i koliko god je bio Churchill sam iznenađen, toliko je iznenađen bio i svijet. Clement Attlee je imao, rekao bih, vrlo progresivne ideje za, mnoga, za mnoge područja svijeta i bio je dugogodišnji zagovornik potrebe da se Indija prestane biti kolonija Britanskog carstva, bez obzira što su već 45. godine, naročito zbog participacije u drugom svjetskom ratu, njima dali status dominiona, to nisu mogla više biti ili to nisu bila rješenja koje su mogla zadovoljiti ni jednu od strana na indijskom podkontinentu, ni jednu od lokalnih zajednica tamo. I kad kažem niti jednu, onda doista mislim da osim ovih dviju glavnih, mnoge od njih imaju svoje podvrste ili pod ili druge religije ili otpale grupe koje onda nastupaju kao zasebne religije, pa je Ali Džina konačno sam je iz jedne skupine Ismailita i to e, biznismena e, tradicionalno iz Karačija koji je školova ne zato što je bio sam po sebi toliko bogat, e, ali zato što je ta zajednica htjela u njega ulagati. Međutim, tu su i Siki i tu su Tamili i različiti drugi koji s jedne strane imaju svoje posebne jezike, pa imaju svoje posebne nacionalne osjećaje koje su se razvile svoje historijske razlike, različita čitanja nekada istih e, religija i tako dalje i to je stvorilo jedan patchwork na podkontinentu kojega Britanci jedno vrijeme vješto koriste jer je on omogućio da e, lakše vladaju ili se koncentriraju na ono što im je važno, a s druge strane to je moglo postati e, izuzetno krvavo ako bi došlo do brzog i nekontroliranog razdvajanja. srpnju 1947. godine, kako je to dogovoreno pri sklapanju ugovora o davanju američkog kredita Velikoj Britaniji, svi oni koji su posjedovali funte mogli su ih pretvoriti u dolare. Rezultat je bio dramatični pad dolarskih rezervi Velike Britanije. Već 20. kolovoza britanska vlada suspendirala je konvertibilnost britanske funte i uvela dodatno racioniranje goriva i hrane. Na popisu prehrambenih namirnica koje su se izdavale na bonove našao se čak i krumpir Kabinet Clementa Atleja tražio je načine kako potaknuti ekonomiju. Jedan od načina bilo je smanjenje troškova za obranu. Već 1946. na traženje ministra financija Hugha Daltona obustavljena je pomoć Grčkoj i Turskoj. Djelomično povlačenje iz kolonija i mandatnih područja također je bio dio politike štednje. Velika Britanija izvlačila se iz Palestine, a i tada je bilo jasno da su dani britanskog rađa u Indiji pri kraju. Potkralj Wavell imao je plan povlačenja britanske vojske administracije. Oni bi se povukli u luke i predavali lokalnim vlastima jednu po jednu pokrajinu. Atlijeva vlada odbacila je taj plan i u Indiju je poslan Lord Mountbatten. On je nakon razgovora s kolonijalnom upravom i vođama kongresne stranke i muslimanske lige postao uvjeren da je podjela kontinenta nužna. Atlijeva vlada nije bila zadovoljna tim rješenjem, ali Velika Britanija nije imala ni volje ni snage za nešto drugo. Lawrence James u knjizi Raj, stvaranje i rastvaranje Britanske Indije, piše. Odluka da se razdijeli Indija bila je rezultat Mountbattenovih hektičnih savjetovanja s političkim vođama. On i njegov stožer radili su s predanošću i demonskom energijom ljudi koji su se utrkivali s vremenom. Svi uključeni u taj posao, Britanci i Indijci, bili su iscrpljeni. Živci i čudi bili su na rubu. Morao je žuriti jer je Indija, kako je to 2. travnja general Isma izvijestio kabinet, bila poput broda pretovarenog zapaljivim materijalom. Od sada, rekao je Ismaj, improvizirani plan koji se može provesti bolji je od nepostojanja plana. Već 29. ožujka potkralj je ispitivao mogućnosti podjele i njegovi razgovori s džinom tijekom tjedana koji su uslijedili uvjerili su ga da je neki oblik Pakistana neizbježan. Prvi nacrt podjele i dodjele vlasti bio je sastavljen tijekom travnja i svibnja. U svom prvom obliku, koji se pojavio sredinom travnja, nazvan je Plan Balkan i njime je, kao što je njegovo ime sugeriralo, planirano komadanje Indije. Balkanizaciju Indije odbili su i kongresna stranka koja je bila za jedinstvenu Indiju i muslimanska liga koja u tom planu vidjela pokušaj da se umanji i osiromaši Pakistan. Vođa kongresne stranke Jawaharlal Nehru Mountbattenu je rekao plan Balkan je recept za anarhiju, balkanizaciju Indije. Premijer Etli nagovijestio je da će se Britanije iz Indije povući u lipnju 1948. Taj je nagovještaj samo povećao nered u Panđobu, Biharu, Bengalu i Rađastanu počeli su krvavi sukobi između muslimana, hindusa i sika. Počeo je rad za buduće granice. Lawrence James piše. Oko tjedan dana kasnije Etli je dobio groznu potvrdu prognoze koju su dali vojnici kada je u privatnom pismu od svog prijatelja, pukovnika Reginalda Schomberga, dobio svjedočenje o pokoljima pokraj Ravalpindija. Pukovnik je opisao kako su policija i uprava bespomoćno stajali po strani tijekom tri dana nereda protiv Sikha koji su organizirali dodvorice muslimanske lige. Sikhi i Hindusi užasnuto su bježali iz sjevernog i zapadnog Panđaba. Sudbinu onih koji nisu uspjeli pobjeći pokazivale su fotografije tijela koje je snimio pukovnik. Većinu su do kosti oglodali lešinari, sokolovi i psi lutalice. Bile su tu i fotografije žena Sika koje su se bacale u bunare kako bi izbjegle silovanje od muslimanskih bandi. Schomberg, čija je vojna i civilna karijera u Indiji bila duga 40 godina, zaključio je da samo britanska i indijska vojska drže zemlju zajedno. Etli je s jedne strane želio se riješiti onih poteškoća u različitim dijelovima carstva koji su se činili da će iscrpljenoj Britaniji, Britaniji koja do 54. godine ima točkice i nabavlja meso na točkice za svoje stanovništvo, koja 53. godine gura državni prevrat u Iranu jer želi zadržati pravo na jeftinu e, naftu i energiju da bi se lakše izvukla iz katastrofe drugog svjetskog rata, zemlja koja prestaje biti dominantna sila i u Europi, a pogotovo na, na svijetu on je bio sklon da se Britanija povuče sa e, podkontinenta i čovjek koji je to na koncu izgurao ili koji je bio za to najviše odgovoran, možda ne do kraja niti informiran o svim politikama, bio je slavni vojskovođa, kraljičin rođak, e, Mountbatten, koji je notabene za vrijeme drugog svjetskog rata promijenio svoje pravo njemačko prezime Battenberg u, u Mountbatten i koji je trebao nadgledati dakle davanje više prava Dominionu što je bila bio bio indijski podkontinent a onda e, kad su neredi koji su se počeli događati počeli biti toliko krvavi i na toliko različitih mjesta, ideja da bi se 1948. godine Britanci povukli je bila napuštena i Britanci počinju zagovarati da je 1947. E, već ta godina, odnosno, kako se i dogodilo, da se u e, polovicom kolovoza 1947. godine Britanci izvuku, a da na onome što je bila britanska kolonija na indijskom podkontinentu nastanu možda tri, ali zapravo su nastale dvije države, od kojih je jedna bila potpuni novu, e, dotada neviđena, jeli, zapadni i istočni e, Pakistan, koji je bio međusobno podijeljen ogromnim e, teritorijem, tisućama kilometara udaljen, ali još uvijek čitav taj prostor, bez obzira kako to okupljanje teče, i to je bilo nešto što je Nehru zamjerao e, kasnije Britancima još dugi niz godina. Britanci su ostavili ili su forsirali da se ostave i zemlje poput Šri Lanke, odnosno Ceylona, koja bi po nekoj logici mogla također biti dio Indije, i Butana i Nepala, pa se razgovaralo i o Sikimu i tako dalje kao mogućim e, zemljama, ali su nastale ove dvije glavne jedna ogromna e, Indija i dvije pakistanske države, jedna u Bengalu, e, istočni Pakistan sa e, glavnim gradom u Daki i druga sa glavnim gradom u Karačiju, Pakistan koji je okupio različita područja na krajnjem zapadu indijskog podkontinenta gdje je bilo mnoštvo muslimana, ali isto tako jedan veliki broj nemuslimana, odnosno hindusa, koji su se sada našli u jednoj nezgodnoj situaciji da bi mogli živjeti kao znatna manjina, ali ipak ogromna manjina u čisto muslimanskim područjima i obrnuto. Komisija za podjelu Indije osnovana je 30. lipnja 1947. Britanska vlast u Indiji trebala je prestati u ponoć 15. kolova za 1947. Više se nije čekalo na lipanj sljedeće godine. Sudac Sir Siller Radcliffe i članovi komisije za podjelu, točnije dvije komisije jer je trebalo podijeliti Bengal na istoku i Panđob na zapadu, dobili su pet tjedana da povuku na tisuće kilometara dugu granicu između Pakistana i Indije. Postavili su i pitanje statusa više od 500 država i državica s isto toliko vladara koji su vladali s oko 100 milijuna podanika. Među tim državama bio je i Hajdarabad, velika država u središnjem dijelu Dekanskog poluotoka s oko 16 milijuna stanovnika i oko 200 tisuća četvornih kilometara površine. Hajdarabadom je vladao Nizam, to je titula vladara Mir Usman Ali. 85% njegovih podanika bili su hindusi, Nizam je bio musliman i vlasnik 10% zemlje. Muslimani su dominirali u vojsci, policiji, i civilnoj upravi. Nizam se nije htio prikloniti ni Indiji, ni Pakistanu. Htio biti vladar nezavisne države koja će biti u posebnom odnosu s britanskom krunom. Nizam se oslanjao i na paravojsku nazvanu Razakari. U njegovu obranu uključio se i Muhammed Ali Džina, koji je Lordu Mountbattenu izjavio da će ako kongresna stranka pokuša pritisnuti Hajdarabad, svaki musliman u Indiji, svih njih stotinu milijuna, ustati kao jedan kako bi obranili najstariju muslimansku dinastiju u Indiji. Muhamed Ali Džina umro je 13. rujna 1948. Dva dana kasnije Indija je poslala vojsku u Hajdarabad i Hajdarabad je postao dio Indije. U Kašmiru sve je krenulo drugim smjerom. Za razliku od Hajdarabada, koji nije imao kopnenu granicu s Pakistanom, Kašmir je graničio i s Indijom i s Pakistanom. Ramachandra Guha piše. bitka za Kašmir bila je i još uvijek jest ne samo bitka za teritorij. Kako je to prije pola stoljeća sročio Joseph Korbel, ona je beskompromisna i možda nepomirljiva borba dva načina života, dva koncepta političke organizacije, dvije ljestvice vrijednosti, dva duhovna pristupa. Na jednoj strani ideja Indije, na drugoj ideja Pakistana. U proljeće 1948. britanski novinar Kingsley Martin posjetio je obje zemlje kako bi vidio kako one gledaju na Kašmir. Spoznao je da su Indijci bili potpuno uvjereni u zakonitost pristupanja Kašmira Indiji i ogorčeni u osudi pakistanske pomoći napadačima iz redova Paštuna. Za njih je vjera Kašmiraca bila potpuno nebitna. Kada je Martin prešao granicu, spoznao je kako se potpuno drugčije na situaciju gleda iz pakistanskog kuta. Većina ljudi koje je sreo imali su prijatelje i rođake koji su umrli od ruku Hindusa ili Sika. U Karačiju i Lahoreu ljudi su bili potpuno naklonjeni napadačima s granice koji su u njihovim očima vodili sveti rat protiv tlačitelja islama na indijskom podkontinentu i u Indiji koja nastaje deseci milijuna muslimana su se zatekli na tom području koji su e, neki željeli pod svaku cijenu prebjeći sa onoga što postaje Indija u Pakistan, međutim to nisu učinili mnogi drugi ili nisu učinili svi. I isto tako postojao je jedan za kasnije razdoblje također situacija koja je zakomplicirala odnose. Naime, bilo je nekih od država gdje su e, Maharađe bili Hindusi ili lokalni vladari bili Hindusi, kao što je bio Kašmir, inače mjesto od je i Nehru bio e, porijeklom, gdje je vladar na koncu optirao za ostanak u Indiji, ali je 80% njegovog stanovništva bilo muslimansko i mnogi od njih nisu bili najsretniji sa takvim e, rješenjem. Guđarat je imao drugčiju situaciju. U Guđaratu je Maharadža bio musliman, a stanovništvo je bilo hindusko. Želje lokalnog vladara u Guđaratu nisu se e, poštovale, ali jesu u, u Kašmiru, što je kasnije često isticano, iako je e, kašmirski vladar imao mnoge slične poglede kao i Nehru i to je eh, s jedne strane pojačalo gradnju Indije kako je Nehru imao u idealnom, eh, kao idealnu sliku. E, smatrajući da muslimanstvo ili vjera ne može biti jedina mjera identiteta, da je potrebno učiniti da ti ljudi e, budu manje gladni, da imaju više zemlje, da imaju bolje obrazovanje, da imaju bolji, bolje općenite uvjete života i da zato i za to postignuća vjera sama po sebi ne može te stvari riješiti. Međutim, bez obzira na to, došlo je do jednoga od ratova ili od prvoga sukoba gdje je jedno 20% kašmirskog e, teritorija teritorija zauzeto od pakistanskih e, snaga, ostatak je ostao e, u Indiji uz obvezu da bi se trebao raspisati referendum i odlučiti o sudbini toga dominantno muslimanskog područja čiji je Maharadža smatrao da bi trebali ostati u Indiji. I taj e, referendum planiran za 1949. godinu se nikada nije održao i to je za dugi niz desetljeća sve do danas stvorilo glavnu točku razdora između e, muslimanske zemlje na zapadu, Pakistana i Indije sa glavnim gradom u Nju e, Delhi u koju je vodio Nehru Podjela Bengala bila je lakša jer su u njemu živjeli samo hindusi i muslimani. Bengal je podijeljen na dva dijela, zapadni s Kalkutom i pridružen Indiji, od istočnog je nastao istočni dio Pakistana. Podjela Panđoba bila je teža i odnijela je puno više života. Tamo su pored hindusa i muslimana bili i siki. U Panđobu je dožujka do kraja srpnja 1947. u neredima poginulo oko 4500 civila. U mjesecu stjecanja nezavisnosti u kolovozu broj poginulih porastao je na tisuća. Onda je nastupio opći rat. Ramachandra Guha piše. Zapadni Panđab čistio se od Hindusa i Sikha, istočni Panđab od muslimana. Neredi su se nastavljali kao i egzodus u dva smjera. Kliničku nepristranost nasilja opisao je dopisnik poštovanog tjednika Sva Mantra iz Panđaba. Mhm. Napisao je da je vidio prazan izbjeglički vlak kako jednog kasnog poslijepodneva ulazi u postaju Ferozepur. Strojovođa je bio nesuvisao od užasa. Stražar je ležao mrtav u svom vagonu, ložač je nestao. Šetao sam uzduž platforme. Svi osim dva vagona bili su izvana iznutra zaprskani krvlju. Naoružana muslimanska gomila zaustavila je vlak između Lahorea i Ferozepura i obavila ovaj posao mesarenja usred bijela dana. Još sam jedan prizor vidio koji vjerojatno neću zaboraviti. Pet milja duga karavana muslimanskih izbjeglica milila je pužavom brzinom u Pakistan preko mosta Sutle. Kola s upregnutim bikovima napunjena do vrha jadnom pokretnom imovinom, stoka se vodila pored kola. Žene s djecom u naručju i s bjednim limenim koferom na glavama. 20.000 tisuća muškaraca, žena i djece hodaju u obećanu zemlju, ne zato što je to obećana zemlja, već zbog toga što su bande Hindusa i Sikha u državi Faridkot i u unutrašnjosti Ferozepura sasjekli do smrti stotine muslimana i učinile ostalima život nemogućim. Nakon podjele indijskog podkontinenta dogodila se jedna od većih ljudskih nesreća u 20. stoljeću. Više od 10 milijuna ljudi bilo je u pokretu, izbjeglica koje su bježale od progona i ubijenja. Indijski premijer Jawaharlal Nehru proletio jednu od kolona u koje je bilo 100 tisuća ljudi i ona se protezala više od 15 km. Bili su to muslimani koji su išli prema Lahoreu. Na svom putu trebali su proći kroz Amritsar jedan od svetih gradova Sika u kojem je pak bilo 70 tisuća Sika protjeranih iz zapadnog Pandžoba. Ravačandra Guha piše. To je bila bez sumnje najveća masovna migracija u povijesti. Nikada u poznatoj povijesti nije se preseljenje tolikih milijuna dogodilo u nekoliko dana. Bježali su, napisao je jedan svjedok, kroz vrelinu i kišu, kroz poplavu i oštru hladnoću Panđaba tih karavana širila se nisko nad indijskom ravnicom i miješala se s mirisom straha i znoja, ljudskih izlučevina i tijela koja su trunula. Kada se razišao oblak mržnje i kad su mrtvi prozvani, ošamućenom zemljom odjekivalo je 500 tisuća imena. Smrt je došla od metka, mača, bodeža, rezova noža i epidemijskih bolesti. Dok je najveći dio umro od nasilja, bilo je i umornih, nježnih duša koje su pogledale preko opljačkanih vrtova i onda legle i umrle. Jer što vrijedi život kada prestane razum i ljudi podivljaju? Ali nakon te podjele Muhammed Ali Džina dobio je Pakistan. Pakistan je velika zemlja i veliki teritorij. Međutim, u trenutku kad ga je trebalo osmisliti i kad je trebalo zapravo vidjeti što će to za muslimane indijskog podkontinenta biti njihova domovina, onda je već ranije, dakle desetak i više godina prije nego e, država nastaje, je jedna skupina studenata e, na, na Cambridgeu koji su bili muslimani e, stvorila ili napisala jedan pamflet koji je bio naslovljen sad ili nikad, hoćemo li živjeti ili zauvijek nestati i predložila da bi u budućem razvoju trebalo računati na stvaranje države koje bi činile nekoliko muslimanskih regija. I to su bile regija Panđaba, Afganije, Kašmira, Sinda i Balučistana, P. Panđab, Afganija ili e, ono što su se zvale sjeverozapadne granična e, teritorije, Kašmir, Sind, Balučistan, Pakistan, Pakistan, zapravo Pakistan, koja je kasnije često onda i gotovo ismijavana da nije zapravo zemlja, nego je akronim koji je obuhvatio samo neka od područja gdje su muslimani imali većinu, a tamo gdje nisu imali većinu su veliki dio Hindusa je e, otišao, baš kao što su muslimani sa istoka doselili u ono što postaje Pakistan i zapravo donijeli sa sobom jezik e, Urdu koji postaje službeni jezik e, Pakistana iako mnogi drugi koji su bili domicilni u području ne znam Kašmira i tako dalje govore Sind ili govore neke druge jezike i ne razumiju zapravo ono što će postati glavni jezik ili službeni jezik Pakistana jedna mješavina kao što je to u mnogim zemljama ili sa puno elemenata perzijskoga jezika jezika. Podjela indijskog podkontinenta značila je podjelu britanske indijske vojske. Ona je imala skoro pola milijuna vojnika kojima su zapovjedali visoki britanski časnici. Britanski feldmaršal Sir Claude Okinleck, vrhovni zapovjednik u Indiji, procijenio je da bi za podjelu vojske trebalo 5 do 10 godina. Podjela će biti obavljena za nekoliko mjeseci. U trenutku kada je na indijskom podkontinentu počinjalo nasilje koje je tek vojska mogla suzbiti, ta se vojska počela dijeliti. Načelo podjele bilo je ovo. Muslimanski vojnici idu u pakistansku vojsku, hindusi i siki u indijsku. Problem je bio što se od 23 pješačke pukovnije njih samo sedam sastojalo isključivo od muslimana, hindusa ili sika. Britanska vojska željela je izbjeći stvaranje etničkih i vjerskih čistih jedinica i poticala je stvaranje mješovitih. Sada se u nekoliko mjeseci ta vojska trebala podijeliti. Jasmin Khan u knjizi o podjeli indijskog podkontinenta donosi priču o muslimanima kadetima stacioniranim u Dehradunu, koji su dobili samo nekoliko sati za pakiranje i poslani su na putu pola šest ujutro. Cesta kojom su se trebali kretati držana je u tajnosti, kako ih ne bi napale naoružane skupine. Ti će vojnici brzo početi ratovati jedni protiv drugih, kada će biti stvorene nove države, Indija i Pakistan. Dakle, nastala je država koja je obuhvatila samo te pokrajine, te granice, naročito granice prema istoku su bile, naročito veliki problem bio što su indici zadržali nadzor nad vodama i onom što je bio važan izvor irigacije i to će kasnije biti jedan od e, temeljnih sukoba do dana zapravo između Indije e, i Pakistana. Međutim, problem je postojao i na zapadu novostvorenoga Pakistana na zapadu, a to znači da je Durandova linija koju su Britanci povukli eh, kad su se razgraničavali sa afganskim, paštunskim E, plemenima e, manje više i koja je bila umjetna i smatrana umjetnom za mnoge paštune koje žive na području Afganistana, sada je ta crta e, se pretvarala u državnu granicu na jedan način koji je smetao afganskoj paštunskoj eliti i kraljevskoj kući i naročito jednom od najsposobnijih u tom krugu paštuna u, u Kabulu, a to je bio princ Daud, koji je u svoje dvije faze vlasti, sve do prevrata u kojem je 78. godine e, svrgnut, nekoliko puta pokušavao gotovo do ratnog e, stanja propitivati tu graničnu crtu sa Pakistanom, iako su muslimani s jedne i s druge strane, smatrajući da će lojalnost e, velikog broja paštuna koji su ostali u sjeverozapadnim provincijama Pakistana naprosto se više ili radije biti sa svojom subraćom na afganskoj strani jer su svi paštuni, nego ostati u Pakistanu koji je složen sada od različitih muslimana iz različitih dijelova podkontinenta. I to je samo ono što se odnosi na zapadni e, Pakistan. S druge strane, ostao je jedan ogromni broj muslimana, veći broj e, stanovnika u zemlji koja se tada zove istočni e, Pakistan, kasnije će se e, nazvati Bangladeš, to je zemlja Bengala, koji je također jedna od indijskih e, pokrajina koja je imala miješano stanovništvo jedan veliki dio Hindusa se povukao onda na zapad, baš kao što su muslimani ostali gotovo jedini stanovnici, ogroman broj njih u jednoj od najgušće naseljenih danas država na svijetu, Bangladeš, koji će ostati istočni Pakistan i ostati dio Pakistana e, sve do 1971. E, godine. Muslimanska liga imala je dvojicu velikih vođa, pjesnika Muhameda Iqbala i pravnika Muhameda Ali Džinu. Iqbal je 1930. u govoru na godišnjoj sjednici lige u Allahabadu prvi puta javno iznio prijedlog da muslimani u sjeverozapadnoj Indiji trebaju dobiti status zasebne države. Iqbal se smatra ocem Pakistana. Dan njegovog rođenja, 9. studeni, slavi se u toj zemlji. Ali Džina se smatra pak tvorcem Pakistana. On je njegov prvi državni poglavar ali njegova je pobjeda bila pirova. Anatol Livan u knjizi Pakistan, teška zemlja, piše. Džina je na kraju bio razočaran sa, kako je rekao, od odmoljaca nagriženim Pakistanom koji je na koncu dobio. Ne samo da u njemu nisu bila sva velika povijesna središta muslimana u Indiji, već je ostao bez onih dijelova sjeverne Indije gdje su potpora muslimanskoj ligi i zahtjevi za stvaranjem Pakistana bili najjači više svi dokazi upućuju da su Džina i vodstvo lige bili nepripremljeni za stvarnost potpunog odvajanja od Indije. To će imati tragične posljedice kada je stvoren Pakistan. Čini se da je Džina koristio slogan Pakistana za dvije svrhe. Da učvrsti svoju kontrolu nad ligom i kao prijetnju da prisili kongresnu stranku na ono što su on i većina muslimana željeli. To je bila Ujedinjena Indija u kojoj će se muslimanima jamčiti udio u vlasti, što će im jamčiti i njihova prava. To bi bila vrlo decentralizirana Indija u kojoj bi pokrajine, uključujući i one s muslimanskom većinom, držale većinu moći. Od tih planova neće biti ništa. Umjesto toga stvoren je Pakistan, krajnje čudna država sastavljena iz dva dijela, udaljena jedan od drugoga tisućama kilometara. Tako da je završetak drugog svjetskog rata i početak hladnog rata ili prije početka hladnog rata stvorio jednu strašno nepovoljnu situaciju i stvorio jedno duboko nezadovoljstvo koje je dakle sjelo na povijesna nezadovoljstva muslimana i hindusa i povijesna nepovjerenja koja su za vrijeme britanske uprave imala možda ispušni ventil jer su bili svi protiv Britanaca, a sada ste stvorili dvije odvojene države koje su imale po logici stvari ogroman problem kako ćete upravljati sa takva dva odvojena različita područja koje je ujedinjavala jedino vjera. Međutim, niti zapadni Pakistan isprva nije imao puno više od vjere kao vezivnog ljepila e, toga stanovništva i to je kod mnogih zapravo izazivalo dvojbu hoće li ta država ikada moći postojati, hoće li opstati i kako bi mogla opstati, pogotovo zato što je izgubila jedan u ekonomskom smislu što su Hindusi uvijek bili bogatiji, a ovdje je izgubila neke od svojih važnih aduta. Faktor opstanka Pakistana, naročito u to vrijeme 47. 8. godine, je u jednoj velikoj mjeri bio Ali Džina koji se vratio u Karači, prvi glavni grad e, Pakistana i koji je gotovo svojom vlastitom, vlastitim primjerom sposobnošću isto, ali nije, dovoljno bila samo sposobnost, činio ili imao među pakistancima onu ulogu koju je u ranijem periodu imao Mahatma Gandhi, kojeg su isto mnogi i, i svi slijedili. I bio je taj vođa koji je uspio uliti nadu i zadržati ih na početku zajedno i nešto što su Pakistanci uspjeli napraviti prije Evropljana ili kao i Evropljani, samo na puno manjem prostoru. Naime, ono što je 1948. godine bio Berlinski e, zračni most, e, kojim je zapadni Berlin trebao biti prehranjen, to su Pakistanci sa zapada uspjeli učiniti zračnim mostom da bi održali Bangladeš, odnosno održali istočni Pakistan živim i to je jedna od velikih tako herojskih postignuća tek stvorenih oružanih snaga i zračnih oružanih snaga Pakistana i samo jedan od primjera na samom početku koliko je koliko su oružane snage i koliko je vojska Pakistana bila važna i, i kasnije bila iznimno važna u političkom životu novostvorene države. Indija i Pakistan prvi su se puta zaratili oko Kašmira odmah nakon proglašenja nezavisnosti od Velike Britanije. Taj rad završio primjerim na novu godinu 1949. Kašmir je formalno u srpnju te godine podijeljen onim što se naziva linija kontrole. Indija je od dijela Kašmira pod njezinom kontrolom stvorila saveznu državu Džamu i Kašmir i anektirala ju 1957. Pakistan je svoj dio Kašmira podijelio na autonomni Azad Kašmir i na sjeverno područje koje se od 2009. zove Gilgit Baltistan. I ta su područja pod izravnom upravom Islamabada. Već nakon prvog rata pojavila su se mišljenja da će Kašmir odrediti odnose između Indije i Pakistana. Ramachandra Guha donosi izjavu britanskog pisca i humanitarnog radnika Richarda Simonsa koju on dao 1950. godine nakon rada s izbjeglicama na indijskom podkontinentu. Kontrola nad Kašmirom tako je bitna za političku i ekonomsku sigurnost Pakistana da se njegova cijela vanjska i obrambena politika okreće oko tog spora daleko više od pokolja u Panđabu, koji su, iako su bili strašni, bili kratkotrajni, sukob oko Kašmira otrovao je svaki aspekt indijsko-pakistanskih odnosa. Henry Grady, američki veleposlanik u Indiji u siječnju 1948. rekao je ovo. Kašmir je tako veliki problem da može dovesti do propasti i Indije i Pakistana. Te dvije države još uvijek danas ne mogu riješiti problem nastao podjelom indijskog podkontinenta. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vanjsko-politički problemi su bili samo jedan od drama u novostvorenim državama Pakistan, istočni i zapadni i Indija. Druga stvar je bila organizirati tako nevjerojatnu zemlju u jednu cjelinu tim više što e, su Indijci pristajali, ili barem indijske kongresne elite, pristajale na ono što su povukle iz britanskog modela, a to je stvaranje demokracije ili sustava gdje se glasa na izborima. Mnogi su već tada ili naročito tada ismijavali e, taj model i smatrali da je to samo jedno zavaravanje zbog toga što je zemlja imala preko 80% nepismenih i da je održavanje klasičnog tipa liberalnih izbora u demokratskih izbora u, takvim okolnostima sa onako lošom infrastrukturom, stoliko nepismenih i slično, stvar koja nema posebnu e, vrijednost. Da se razumijemo i desetljećima još kasnije, kada u Pakistanu na vlast dolazi e, Zulfikar Ali buto početkom 70. godina, koji je rođen u Karačiju, koji je pakistanac zapravo rođenjem, on se obraća engleski ali samo onima koji razumiju engleski. Takvih e, u Pakistanu, kao ni u Indiji, konačno, to nisu svi, bez obzira što je to bio jezik e, vladajuće elite. Ali on ne zna govoriti urdu. On drži govore na urdu kojem se obraća većini pakistanskog stanovništva, ali na jednom jeziku koji je iskvaren, gdje gradi greške, gdje, gdje oni koji ga slušaju, bez obzira odgovarali im što govori, oni se smiju njegovim krivim rečenicama ili loše izgovorenim riječima, jer su takve zemlje nastale. Muhamed Ali Džina neće dugo uživati u nezavisnosti Pakistana. Već na proglašenju nezavisnog Pakistana 14. kolova za 1947. bilo je jasno da je on smrtno bolestan. Atmosfera na proglašenju nezavisnosti bila je napeta jer su Siki prijetili da će ubiti Džinu zbog zločina na njihovim sunarodnjacima u Panđobu. Džina je preživio tog 14. kolova za 1948. vožnju u otvorenoj limuzini ali umro je od karcinoma u rujnu sljedeće godine. Još jedan borac za nezavisnost neće puno nadživjeti proglašenje nezavisnosti. 30. siječnja 1948. Mahatma Gandhi održavao je svoj redoviti sastanak uz molitvu. Prišao mu je mladić i ustrijelio ga. Ubojica je uhapšen, njegovo ime je Naturam Godse. Bio je podrijetlom iz kaste Brahmana, najviše svećeničke kaste se osuđen na smrt, na suđenju održao govor u kojem je opravdao svoj čin Gandijevim stalnim popuštanjem prema muslimanima. 15. kolovoza 1947. Indija i Pakistan postali su nezavisni. Odmah nakon postizanja nezavisnosti, te dvije zemlje postale su neprijatelji i neprijateljstva traju do danas. O tome sljedećeg četvrtka.